Alberto Plazaolaren uh, kasuan euroaginduaren prozedura ez da prozedura egokia. Bede kasuan eh, espaile uh, espainolak eskatu beharko luke ekstradizioa, zeren eta uh, kondenaren uh, da uh, larogoita zazpikoa eta euroagindua pikatzen da gertakariak girenean larogoita mairukoak baino geroagokoak. Orduan goizean pasatu dena da, bai erabaki dute azkenean atzeratzea ez da hori, e, eh, zeren eta formalki gaur egun dosie falta da pieza bat, eta dela euroaginduaren eh, itzulpena frantsesera. Orduan, atzeratzen dute ogoita beratzi arte, eta bitartean euroagindua frantsesa ziristen bada, be hor haien erabakia izango da deklaratzea prozedura nuloa dela, zeren eta erroa gindua izin dela uh, erabili prozedura bezala eskaera hori uh, eh, segita bat emateko. Eta uh, espero dute berdin epailak, ba, bitartean, espanol epailak zuzenduko duela bere eskaera, eta ekstradizio eskaera bideratuko duela uh, ba, uh, ministeritzara.